50 languages. 83 83อดีตการ3 Passat 3โทรศัพท์ Truca ดิฉันโทรศัพท์แล้ว He trucat ดิฉันได้โทรศัพท์ตลอดเวลาที่ผ่านมา He trucat per telèfon tota l'estona. ถาม Preguntar. ดิฉันถามแล้ว Li he preguntat. ดิฉันได้ถามเสมอ Sempre he preguntat. เล่า explicar ดิฉันเล่าแล้ว li he explicat ดิฉันได้เล่าเรื่องทั้งหมดแล้ว li he explicat tota la història เรียน estudiar ดิฉันเรียนแล้ว he estudiat ดิฉันเรียนตลอดทั้งค่ำเลย He estudiat tot el vespre. ทำงาน Treballar. ดิฉันทำงานแล้ว He treballat. ดิฉันทำงานทั้งวันเลย He treballat tot el dia. รับประทาน านมันจะดิฉันทานแล้ว เอมันจัดดิฉันทานอาหารทั้งหมดแล้วเมมันจัดทั้งหมดมแล้ว